Ezabuli ya kikumi gabiri nemu Omkama arakulindaga Ndainunura amaisho ndaramire omumabanga ndebe obokunjuna mbali aliruga Omkama niwe anjuna ayatonzire eiguru nensi Talikunda kirenge kyawe kusimbuka Ogwo akulinda talisomba Leba wenene ogwo alinda Isiraeli talisomba handiki kunagira Omkama niwe abamulinzi wawe Omkama niwe abakibeo kyange Amkono gwawe gwa bulyo batiriri kukangura bwire bukeire handiki kube kwezi kukushasha mumukiro Omkama arakulinda bulikabi bwawe arabulinda omukama arakulindaga omumagenda no mumagaruka gawe kwema mambo enu kuturuka eira iliona